¿Aprendiste San Baby? Que tú estás mirando mucho. Claro que sí. <laughs> Qué fácil. ¿Qué van a hacer ellos? Mira, ¿qué pasó con los que le tiran a Ozuna y a Anuel? A, los claro, dioses. Están asustados. A los dioses. Yo no Yo sé, no, ah, pero en verdad, en verdad. ¡Nos maman el bicho! <laughs> claro que Uno sí. que sí. Estamos Mira, hombre, vámonos para el este carajo. Cabrón. Everything for it. <laughs> eh. Los dioses. Brr. aquí izquierda es Nadal y en la derecha el Bubba Watson. Esto no vale 100 mil, mucho dinero, Michael Jackson. Mi horror detrás de las gafas. Yo soy el dios del trap, el rey del trap. Mufasa, nos cayó la policía. en la María, tenga esa mujer que está bien rica en la casa mía. La corta debajo del jury siempre anda en la mía rosas pa' tu funeral, cabrón de Rosalía. Me cayó la policía, en la María. Tengo a esa mujer que está bien rica en la casa mía. Ey. La corta debajo del Uri siempre anda en la mía. Te llevo rosas pa' tu funeral, cabrón de Rosalía. Me cayó la policía, mala mía, que día Una seta, par de frías, llegaron las putas mías. <laughs> Flow clandestino en la guagua una almería melón, para que caiga aquí se fía. Pa' casarte están los guías, pa' los burros están las vías. <laughs> No hay que ajorarse, están comprados hasta los guías. Frontean con cojones con los que el banco les fía. Los dioses en la calle, 100 melones garantía. Que cayó la policía, no cayó la policía. <laughs> Ando en el ferro con el palo, malas mía, Bote la María, no cayó la policía. Los dioses salió flow llevando en la mía. No cayó la policía. en la María, tengo esa mujer que está bien rica en la casa mía. La corta debajo del jury siempre anda en la mía. Te llevo rosas pa' tu funeral, cabrón de Rosalía. No cayó la policía. en la María, tengo esa mujer que está bien rica en la casa mía. La corta debajo del jury siempre en la mía. Te llevo rosa pa' tu funeral, cabrón, no es Rosalía. Fuck you, mean, esto no es tú sin, esto es Link. narcotráfico, cabrón, como si soy de Medellín. Michael Fernando en el dinero, en el banco yo tengo 8 ceros Oye, cabrón, si tú quieres una foto primero, cámbiate el uniforme entero. La falta del dinero es la raíz de todo mal. Voy el dinero, de no venga a Roncando de bichote y tú lo que un mequetrefe. Yo tuve que llegar porque querían ver al jefe. Hay alguien en el cielo que le encanta probar mi puta paciencia. Y el día que Dios repartió los cojones, tú estabas en ausencia. Y la la mierda de espalda porque de frente respetan mi presencia. Y el día que nací celebraron en los cielos por mi existencia. cayó la policía, voten la María. Tengo esa mujer que está bien rica en la casa mía. La corta debajo del jury siempre anda en la mía. Rosas pa' tu funeral, cabrón, de Rosalía. Nos cayó la policía, en la María. Tengo a esa mujer que está bien rica en la casa mía. La corta debajo del jury siempre anda en la mía. Te llevo rosas pa' tu funeral, cabrón, de Rosalía.